Irailak hogeita bost gaur osteguna da eta hu berrio albistegia duzu eh, berrio zare erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi, natur gela jardueraz gainezka izango dugu udazken eta negu honetan. Suma konkausa elkartea atzo guizeko amarretan prentsa aurrekoa egin zuen udazken eta neguko jarduerak aurkeztu asmoz. Suma konkausakoak hitzaldi, tailer eta kurtso ezberreinak antolatu dituzte eta jarduera guztiek xabi naturarekin bakean bizitzea dute ardatz. Ezkuntza kultura, kirola, gizarte ongizartea, berdintasuna eta gazteria arloko jardueretan parte hartzeko diru laguntzak. Urriaren amabosta arte zabalik egongo da kultura, gazteria, berdintasuna eta pertsona nagusien arloetan antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen deialdia. Deialdi hau diru laguntzen ordenantza arautzailea du oinarri ordenantza zeina baliabide gutxiko familiak laguntzea xede duen beti ere familia horietako kidek gainerako herritarren baldintza berberetan udal jardu jarduerei eldi ezaieten diru laguntzen deialdia 3 orrialdean kontsultatu daiteke. Osoko bilkurak trenaren maila bereko pasaguneak kentzean galdatuko du. Aspaldi eta modu errepikatuan eskatu izan du berrio zarko udalak maila bereko pasaguneak kentzea, baita gipuzkoa retor bidearen inguruko seinalitzazioa hobetzea ere, atzo udalak beste binere eskari aluzatu zuen, nabai bildu eta pesenek aurkezturiko mozioa, udalbatzako talde politiko guztiek sustengatu ondoren honen arira erigintzako zinegotzia izaki Raul Maizaren itzak dakarzkigu. Recientemente hemos sufrido las consecuencias de un nuevo accidente en el paso a nivel de Berrizar, con el lamentable resultado de la muerte de dos personas vecinas de nuestro pueblo. Como ya sabéis, desde hace más de 10 años el paso a nivel de Berrizar debería haber desaparecido, como ocurrió con la mayoría de los existentes hasta entonces en, Navarra. Sin embargo, ahí, ahí, se mantiene, lo que significa que nuestro municipio es una excepción en el cumplimiento de la normativa. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Rizar eh, pide eh, enérgicamente la supresión de este paso a nivel. Bederatzi lausortzi 0 amabi, 0 amabi, toki erakundeek eta nafarroko gobernuak herritarrei harreta emateko telefono zenbaki berria. Bederatzi lausortzi 0 amabi, 0 amabi informazio guztia zenbaki bakar batean erraz memorizatzeko zenbaki berria da xabi. Bertetik nafarroko gobernuaren eta foru komunitateko iruroitamar toki erakundeen harreta zerbitzua emantzai herritarrei berrio zarko udalarena ere zenbaki berriari eskerdeiak gailu mugikorretatik eta nafarroatikat egin alko dira eta duakoak izanen dira telefoniako tarifa finkoak dituzten erabiltzaileentzat bederatze lau sortzi, 0 amabi, 0 amabi zenbaki berria, zero amabi ezagunari gehituko zaio Nafarrako herritarrei arreta amateko zerbitzua bi zenbakietatik astelenetik ostiralera zuguizeko zortzietatik atxaleko zazpietara gaztelaneaz eta euskaraz emango da. Ostiralarekin zinezta bai da kulturgunean. Berriozarko Groucho Film taldeak ostiral honetan agosto itzeneko pelikula proiektatuko du kulturgunean eunta hogeita bat minutuko iraupena duen melodrama hau John Wells Iparra Amerikarrak zuzendua izan da gainera Meryl Street eta Julia Roberts aktoresa famatuak paper garrantzitsuak dituze filmean maila uniko pelikula hau ikusteko interes duneko aukera paregabe izango dute atxaldeko zortzeterretan kulturgunean proiektzioa ukatzearekin pelikularen inguruko eztabaida zabalduko da Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio iragarpenak garazi. Zerua odoitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak bereziki egunaren lehen partean atxaldean odia gutxitu egingo direlarik ipar rosagaikoa ize ahulu bizi biliko da ipar mendebaldekoan agusiki izanik temperatura maksimoetan gaur aldaketarik ez edo gutxi jetxiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian, fmqin.zortzian edo orduro interneten euskiplaza.neten. Thank you.